Oca i Sina i Svetoga Duha. braće i sestre, pomolimo Bogu da nam molitvama svetih svojih, a posebno onih koje danas slavimo, da reč možemo objaviti veliku blagodat Božju koja se izlila srca naša. Danas smo proslavili odanije praznika Hristovog rođenja. Nedelju dana kroz crkvene himne i pesme uz onaj divni, bogonadahnuti tropar i kondak, onaj jedinstveni u pravoslavnoj himnografiji, kondak vezan za onu divnu priču o svetom Romanu Slatkopojcu, kroz pojanje i sećanje na to šta nam je Gospod doneo svojim rođenjem, sećanje na tu nezemaljsku radost, koja je došla u ovu dolinu plača, na tu nezalaznu svetlost koja je ušla i razagnala tamu greka koja je carovala prije njegovog dolaska. Evo mi danas činimo i odanije, odnosno ono je već bilo, toku dana, i već ulazimo u novi praznik, u novu tajnu, novi događaj iz Kristovog života, njegovo obrezanje, jer postavši čovek, nije se postideo da ispuni sav zakon, da ga ispuni savršeno i uradi ono što niko od ljudi pre njega nije uspeo, jer beše savršen čovek i beše bez greha. I da tako ispunivši zakon pomiri čoveka sa Bogom, da ljudsku prirodu ponovo uvede u večnu radost. A upravo eto počeo je sa obrezanjem na osmi dan, kako su i svi jevreji mušku decu dovodili da se obrežu tam na osmi dan po rođenju, tako i njega dovedoše. Primetimo da ovaj praznik jako gospodnji nema ni preprazništva ni poprazništva, već se praznuje samo ovoga jednoga dana, budući da, je, da su događaj vezani za Hristov i spasenja, ovih dana tako zgusnuti da eto imamo Hristovo rođenje, a već je pred nama i krštenje, odnosno prosvetljenje ili bogojavljenje, čije predprazništvo počinje odmah dan nakon proslavljanja obrezanja. Tako da nam je ostalo sećanje na ovaj praznik samo ovoga dana, ali to nikako ne umanjuje njegovu vrednost i važnost. Jer vidimo Hrista koji kao smireni čovjek ispunjava ispunjava sve ono što u zakonu stoji, je da li bi za sve nas on ispunio zakon i pomirio nas sa Bogom. A također slavimo i Sjećamo se i obilježavamo novu godinu, novo leto, završetak jedne stare godine, početak nove, ali praznujemo ne tako kako svet praznuje, jer rođenjem Hristovim besmrtnost i večnost izlila se u vreme i vreme ovo koje mi živimo se Hristovog rođenja preliva u večnost i svako naše rođenje rođenje jednog ljudskog bića nakon Hristovog rođenja postaje rođenje za večnost. I svake godine, svakog dana, svakog trenutka, mi se sve više i više prožimamo tom večnošću, da bi jednoga dana i potpuno prešli u nju, ostavivši ovaj svet, prešavši jedan bolji, preobraženi, najpre preobrazivši sami sebe, odnosno preobraženi blagodaću Božjom koju nam je Gospod svojim rođenjem darovao, prožeti večnošću već ovdje u vremenu, dakle, mi potpuno prelazimo u blaženu večnost. Pa obeležavajući spomen na Novu godinu mi se radujemo što smo sve bliže i bliže i sve više i više prožeti večnošću, što je prolaznosti sve manje u nama i što je to vreme kao jedan od najvećih darova Božjih čoveku dato nam se što bolje pripremimo, prožmemo blagodaću Božjom kako bi nam taj prelazak u večnost bio ne najstrašniji, već najradosniji dan našeg postojanja na zemlji. Kako je i sveta mučenica Anisija, koju smo praznovali pre par dana, svoj čežnji za gospodom govorila da je dobra starost, ali kad pomisli kolika je razdaljina vremena, deli od starosti i od smrti ona zapada u tugu, želeći da se što pre sjedini sa svojim ženikom, sa svojim spasiteljem. I uslišuje gospod, jer kao mlada je postradala, probodena mačem, i otišla u blaženu besmrtnost i večnost. Dakle, Naše praznovanje je potpuno drugačije od onoga kako svet praznuje. Bez buke, galame, bez bahanalija, bez onih želja koje jako su lepe i iskrene, ipak sve su vezane za zemlju i sve nas još više vezuju za zemlju, za prolaznost, sve nas više udaljuju od besmrtnosti i večnosti. Jer šta nama treba u ovome svetu? Šta nam treba osim blagodati Božje? Jer sa njom imamo sve. Imamo najprije svijest da ovaj, svet, ovaj svet i ovaj život nije dužino jedan tren u poređenju sa večnošću koja nas čeka. I da svaka radost koja se ovde doživi, mislimo na prolaznu radost koju ovaj svijet pruža, sve više nas udaljuje od zagrljaja Božjeg, udaljuje nas od one istinske i prave radosti, radosti koju nam je Gospod obećao koju nam je darovao svojim rođenjem. A baš danas, eto, dođe iz jednog drugog grada u naš manastir jedna devojka, skroz izgubljena, očajna. Samo govoraše, ja hoću da umrem, ja hoću da umrem. I nije pomagala nikakva uteha i nikakve reči, to je samo jedna među mnogima, među mnogim hiljadama i milionima koji su iskusili posljedice ovozemaljskih radosti, ovozemaljskih zadovoljstava. I još je dobro kad čovjek pre kraja života doživi tu katastrofu da spozna ništavnost sveta, boljeno da ga takvo stanje, to uživanje u zadovoljstvima, da ga u takvom stanju zatekne onaj strašni posljednji dan i da ne imavši dati nikakvog odgovora ne pređe u blaženu već u tamnu, strašnu večnost, zaovek od, udaljen od blagodati Božje, njegove ljubavi. Upravo danas također kod starca Save Pskovsko-Pečarskog vidio smo jednu priču koja zaslužuje da bude i vama ispričana, možda je neko od vas već na nju i naišao. Bio je jedan monak u vjerovatno pskovsko pečarskom manastiru koga je starac Sava ili poznavao ili je čuo od prethodnih staraca o njemu, jer pskovsko pečarski manastir je kroz za svo vrijeme neprekinuto imao tradiciju starčestva, i uznosile su se molitve i živelo su u poslušanju i predanju i kroz svo vrijeme ovog bezbožnog komunizma. Tako da je tu bilo i staraca i čudotvoraca. A upravo taj monah, mlad, i ne nešto na, na izgled drugačiji od ostalih, počuje je da čini čuda da isceljuje bolesne, a ni on sam ne znajući otkud mu to, jer sam videše da nemaše nekog podviga, niti je postio više od drugih, niti bdio, niti se nešto puno više molio. I Iguman ga pozva da dođe, da ispita, sumnjujući da nije neka prelest, Došavši, pita ga Igoman, kaži kakav ti je to podvig kada možeš da činiš, imaš takve darove i činiš takva čudesa. Monah onako u prostodušnosti sam reče da ne zna i ne vidi da čini nešto više od drugih. Ali iguman pošto je nastojao, poče ga ispitivati o njegovom životu, kaže, posle nekog vremena, oče sveti, ja zaista ne znam da činim što drugo osim eto da se trudim, da se potpuno pokorim volji Božjoj i da sve što dođe na mene ili dobro ili loše da to prihvatim bez ikakvog smućenja verujući da je od gospoda sve poslato na dobro pa i mada dođe bolest i nesreća trudim se da sve to primim sa blagodarnošću i u miru Čuši to iguman malo počuta u molitvi, da onda upita, a šta misliš da se sad u manastiru dogodi veliki požar i da nam izgore sve zalike hrane i sva sredstva za izdržavanje, da sva bratija ostanu bez igde ičega? Da li bi se zapitao zašto je gospod to dopustio? Da li bi se smutio kaže ne oče sveti, razmišljao sam o tome, ali ako se dogodi to, ja verujem da je Bog koji nas je i pozvao u monaštvu i koji nam je darovao svo to izobilje koje danas uživamo, da nas neće ostaviti sirote, već nam poslati makar hleba i vode i daći nam sve ono što nam je potrebno za spasenje, I udivi se iguman i počuta ponovo posle nekog, nekoliko trenutaka čutanja ovaj monah ponovo reče Znaš, oče, reći ću ti, razmišljao sam i to da čak ako bih znao da će me gospod poslati u pakao nakon smrti, ja bih i dalje bio pokoran toj njegovoj svetoj volji i nastavio bih da se pokoravam i da živim po njegovim zapovestima, ni malo se ne smućujući, znajući da je to sve po pravdi, po dostojanju. Zaista, ovim rečima zadivio se ne samo iguman, već i anđeli koji to slušahu, ali nije tu bio kraj, već je on nastavio. Pa čak i ako bih znao da bih samo izgovorivši jedno oče naš, uspeo da pokrenem Boga na milost i da promeni svoju svetu volju u odnosu na mene, opet mislim da ne bih se usudio da izgovorim to oče naš, već bih bio ostao pokoran volji Božjoj, njegovoj pravdi, u nadi tvoreći volju njegovu. Zaista, Iguman, pošto još malo počutavši, došavši sebi, reče mu, dobro sine, idi i nastavi da živiš kako si živeo. Trudi se da tvoriš volju Božiju, pomoli za mene grešnog. Eto, koliko je veliko predavanje volji Božoj, da ga je čak do darova čudotvorstva dovelo bez ikakvih telesnih podviga i napora. A upravo takvu predanost imao je i današnji veliki svetitelj Vasilije, čiji spomen slavimo potpunu predanost volji Božjoj od koje se rodila velika neustrašivost u ispovedanju istine, jer ga zaista ništa i ništa na ovom svetu nije moglo pomutiti i skrenuti sa puta objavljivanja istine. I sjećamo se onog znamenitog razgovora sa carskim senatorom koji ga je pozvao na razgovor budući da je car naginjao na Arijevu Jeres, Jeres protiv koje se Sveti Vasilije toliko borio od čitavog svog života i koji ga je zastrašivanjima htjeo pridobiti za tu Jeres. Ali Sveti Vasilije predan volji Božjoj i neustrašivu ispovedanju istine, smelo je istupio pred carskog senatora, tako da mu je ovaj na kraju rekao, a čoveče, tako niko sa mnom nije govorio. Sveti Vasilije opet smireno mu reče, to je zato što nisi razgovarao sa episkopom. Dakle, ne pripisujući zasluge sebi, već crkvi, crkvi koja postavlja episkope i daje im blagodat Njoj je pripisao svu tu neustrašivost i svo to spovedanje. A zaista bio je jedan od najučenijih ljudi uopšte u svetu toga vremena, završivši sve najpoznatije škole, i Aleksandrijsku i Kesarijsku i na kraju na Atinsku Platonovu akademiju, Obučivši se u svim naukama, on je krenuo da sve te nauke upotrebljava u službi Boga. I oblagotativši svoj um blagodaću Božijom, skoristio je dostignuće staroga sveta, kojima su postojala zrnca i tragovi istine, trebio ih je da formuliše uz još par velikih otaca, onaj najvažniji, najspasonosniji dogmat o Svetoj Trojici, najveću novost koja je objavljena ljudima. Da, i celog svog života se borio za to da Znanje se mora sticati, pogotovo koji ima dar od Boga da ga stiče. I kada je car Julijan koji je odstupio od Hrista, Lukavi car koji je pokušao da ponovo Vizantiju uvede u paganstvo, prva mera koju je donela i prva mera protiv koje su ustali veliki oci, jeste bila ta da hrišćani nemaju pravo da se uče u božačkim školama, pa im je tako zabranjeno da pohađaju i Atinsku i Aleksandrijsku akademiju i sve poznatije škole. Na prvi pogled on je to opravdao blagočestivom namerom da hrišćani ne mogu u tim školama biti jer tamo se uči ono što je protivno njihovom ubeđenju kako mogu učiti neznabožačku književnost Homera, Platona, Aristotela, oni koji veruju u Hrista, koji imaju sveto pismo. Međutim, vidjeli su sveti oci Božim umom prosvetljeni da se tu krije velika zamka, jer htjeli su da hrišćane potpuno gurnu na marginu sveta, da ih izbace iz svih tokova, sa svih značajnijih mesta, da sve to daju na upravu paganima i da tako uguše hrišćanstvo. Ali oci to nisu dozvolili, borili su se protiv toga i najviše molitvom, pa tako da je car odstupnik koji je bio kršten i koji je zajedno sa svetim Vasilijem i svetim Grigorijem pohađao školu u Aleksandriji, kako nam se čini, i koji je tek kasnije odstupio, vrlo brzo je poginuo u boju s Persijancima i crkva je ponovo dobila kakvu takvu slobodu. I mnoge druge stvari koje su ostavile dubokog traga na sav život crkvi uradio je Sveti Vasile za svoj kratki život od 50 godina. Jer premda je bio dosta bolešljiv i stalno je tražio što bolje mesto sa što boljom klimom da bi mogao da radi. Uradio je toliko koliko ni mnoge generacije nisu uspjele i eto njegovo ime je zapisano zlatnim slovima u diptisima crkve. Tako da se na svim službama pominje upravo najpre on sa svetim Grigorijem, Bogoslovom i sa svetim Jovanom, Zlatoustim, tri erarka crkve, tri velika stuba. Evo danas praznujemo jednog od njih, praznovat ćemo naravno i drugu dvojicu i sve svetitelje naše crkve. Jer oni nas upravo vode do tim putem, putem do istinske radosti, do istinskog spasenja, putem do tavora i preobraženja našeg starog čoveka, ali nam zato napominjući tu veliku istinu da preobraže, put do preobraženja, do tavora vodi preko Golgote, i krsta i napominju nam da nema radosti bez stradanja, da nema ljubavi bez žrtve, da nema zadovoljstva bez prethodnog ispijanja gorke čaše žuči, da nema vaskrsenja bez smrti staroga čoveka, da nema primanja duha bez prethodnog davanja krvi u podvižničkoj areni. Da nema slobode bez odgovornosti. Ma koliko da nas svet drugačije učio, koliko da nas smućivao, mi svakodnevno vidimo njegove plodove, Vidimo ljude koji su izgubili ljudsko obličje. Vidimo s jedne strane taj ogromni hedonizam, potpuno zagnurenost u ljubav prema samome sebi i želja da se što više zadovoljstva stekne makar svoga bližnjeg unizili do kraja. I s druge strane, ogromno nasilje i masakri, pogotovo nad istinskim sledbenicima reči Božje. Ali mi znamo svoj put i potrebno je samo da ga sledimo, eto, u smirenju, vršenju zapovesti Božih i kako i vide smo danas u toj pokornosti volji Božjoj i da tako dočekavši ovo novo leto, da se što više prožimamo besmrtnošću koju je, eto, gospod, besmrtni Bog koji je postao čovek i koji je spustio nebo na zemlju, koji je pomešao netvarno sa tvarnim, ono što je nesmesivo, sjedini u jedno i tako i nas pozvao i pokazao nam ko smo mi u stvari i šta je cilj našega života. Imajući taj cilj, radujemo se dakle i ovdje u ovim stradanjima, da bismo se eto zaradovali tom istinskom radošću u punoći nakon drugog dolaska gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista koji eto danas ide da se obreže osmi dan nakon rođenja, koji će i doći da sudi živima i mrtvima i sud njegov bit će strašan, dakle, za sve one koji volju njegovu nisu poštovali, koji se sa njim nisu sjedinili već u ovom životu. A bit će radost i velika uteha za sve one koji su u ovom životu trpeli progone, zlostavljanja i muke i nevolje i bolesti, i koji su ga slavili kroz svete patnje i koji će u neizrecivoj radosti nastaviti da ga slave u večnosti sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.